Думки розривалися між Туром Балоном і тими п'ятьма, що десь блукали в неосяжних просторах льодовика Рісер Ларсена. Потім пригадалося щось незначне, але таке набридливе і невідрепне, що він пішов до Хоцудая і спитав: Як ви назвали ту японську актрису? Сувисіла на стіні? То не актриса, відповів він, то гейся. Ви назвали якесь ім'я? Йоро? лескітливо засміявся Хоцудай. Вродлива проституточка, але дуже дорога. Такі беруть по десять тисяч єн за вечір. Юра виявилося зовсім не ім'ям. І Булат з прикрістю подумав про бородатого Раймона, якого нічний полярний психоз довів до межі а потім знову почав каратися, що лишився тут, піддавшись хворобливим емоціям. За вікнами починався вечірній стік, що будь-яку мить міг перерости в бурю, а він тинявся поріділим приміщенням і думав про те, що там уже мали б нап'ясти намети. У таку добру годину та справа не складна. Але якщо почнеться буря, і чи вистачить у них терпіння і сил? щоб вирити виямки для наметів. Жак Антуан обіцяв візьмуть лише дві тюленячі туші і вирушать. А якщо не повернуться максимум за чотири дні, підемо їх розшукувати, сказав собі матрос, не гаючись. Це фактично були майже пусті слова. Де ми їх у тому безмежі знайдемо? Та їзяти зможемо на плечі хіба що потроху їжі і спальні мішки. Можемо знайти їх тільки в тому разі, подумав матрос, якщо вони весь час ітимуть понад бар'єром, не звертаючи ні на півмилі в бік. А це в темряві маловірогідно. На початку червня вони просиділи за півмилі від бази 13 днів і ночей, навіть гадки про те не маючи. Джон Сміт ходив як тінь. Він усе таки був медик, хоч і ветеринар, навіть недосвідчений. У неділю вранці Сміт заманив матроса аж на кухні і сказав: У нас дуже погані справи, містер матрос, гангрена. Невже? Булат згадав вчорашню розмову з хворим, і те слово вихопилось мимохідь, хоча цього можна було сподіватися. Десь попід самими вікнами блукала смерть. Вона вже давно їх переслідувала, і щастило дати її від коша. Але цього разу смерть, здається, нагледіла собі жертву. Булат схопив маорійця за петельки. Невже не можна чогось придумати? Це теж були майже порожні слова. Він відпустив сміта. Чотири дні тому вони вже розмовляли про це і майже тими самими словами. Булат спокійніше запитав: Ви абсолютно певні? Джон Сміт перелякано кивнув. То якого ж біса вагаєтесь? Чи це мушу робити я? Я зроду не робив ампутацій. Дивлячись на заляпану тюленячим лоєм плиту, матрос пригадував усі відомі йому випадки, коли полярники мусили рятувати собі життя, не покладаючись на жодну допомогу ззовні. Хтось відтяв одмороженого пальця на нозі, хтось комусь видаляв плоскогубцями зуби. Терапевт Лільєм Квіст, учасник експедиції Гявера, видалив пошкоджене око одному із своїх товаришів, сам виготовивши хірургічний інструмент із випадкової залізяки, бо почалося запалення, і товариш буквально помирав. Булат сказав Джонові Сміту, у нас немає інших лікарів, а без вас нам було б дуже погано. Ви мусите зважитись на це, Джоне. Той судно кивнув. Експедиція повернулася в середу, 28 числа, привівши лише одного тюленя. Усі страшенно потомилися і були злі. Місіс Кет змінила ногу.